Gwell vefe ben disa ui e ur menizes Ya, me vefem ke gwell rog nav an ons. ke gwell na ben tike an a eu Afriko Non, red vo dem chom ben ger, e da barbik. Du ne vo dipitet kana Ya, gout war an, me ne lom ke d'an modal. Na le ke don an ma a bretar tro ezar. Klas ke vo, me ne lom ke tou iman ne bedit. Gwell vefe ben disa an ui e ur Ja, met dwefem ke gwelet drog na ver nons. Vefet ke gweld na banti na ui afriko. Non, red vodem chom bar da evisa dar barbik. Du neve vo dipitet gena. Ya, goudoa met nelom ke dor modal. Nalik e don un tamm a bretar, tro ezer? Krasket vo, met nalan ket tou imman bedit.